Sva zahvala pripada Allahu te bareke wa ta'ala i neka je salavat i selam na njegova mjenika, posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavat i selam na njegove ashabe, na sve one koji su njega slijedili i one koji će ga slijediti od dana sudnjeg. A zatim, braćo moja i sestre, nakon ovog današnjeg dana, kad vas je Allah Tebar Kvetala pomogu, tako da uradite jednu od možda najtežih faza u mešćidu, nemojte zaboraviti nikad da zahvalite Allahu Tebareke o Teala na tome. Jer svaku blagodat koju dobijemo od njega je. Pa da bi nam Allah Tebareke o Teala povećavao blagodat, da bi, do, da bi ona bila što veća u uslove da mu zahvaljujemo. Jer uzvišeni kaže u obliku čuđenja, zašto bi vas Allah kaže Allah ako budete zahvaljivali? Neće vas kazniti. Je tako? Pa zato zahvaljujte Allahu te bareke od tala onakom zahvalom kakva samo njemu dolikuje. I na način kako je propisao da mu se zahvaljuje. Nikako drugčije. Mi nastavljamo sa našom knjigom put prema oprostu milostivog gospodara. Jel tako, kako smo se duže družili sa ovom higom, kompletno smo radili teme, tako konstantno, a one su u stvari put prema oprostu Allahu Tebare Keotala. Pa se sjećate prve teme, kad smo govorili o pravom putu, Wa anna hadha sirati mustaqima. I doista ovo je pravi put moj. I nigdje u Kur'anu, nigdje u sunnetu, nigdje kod učenja kajeli sunneta u Al-đemata, ne možete naći da se spominje pravi put u množini ili u dvojini. Nikad. Samo jednina. Nikad. Samo jedan put. Šta ovo govori? Da je on stvarno samo jedan Zato što vodi taj jedan i on je kao takav okarakterisan jedan. Samo zato, braćo, zašto? Što vodi jednom jedinom gospodaru, zato je samo jedan. Ne mogu biti dva, jer nisu dva Boga, samo je jedan Bog. I prema njemu se ide samo jednim putem. Ne mogu biti dva. Kul hadi se bili, reći opet jednina. Ovo je pravi put moj. Opet jedan. Fatabiju. Pa sve njega držite. Koga? Tog jednog jedinog puta. I ne vola wala subule fetefarraka mi kuman se miri. I nemojte druge pute me sledite Jer će vas odvojiti od puta njegova. Braćo, ima li išta ovdje nejasno. Subhanova. Kur'anski ajed, sva dava Rasulullah sallallahu alaihi sallam, kompletan njegov život u jednom ajetu. Kul ha, naredba, znači kul, na lam je sukun, naredba. Reci, kul hadi se bili, reci, ovo je moj put. Allah, reci su, tijelo čovječanstvu. Ja mu ja pozivam Allahu, već nakon naredbe, znači prvo, Prvo ide naredba Muhammede, reci, ovo je pravi put, ali naredba. I šta ide prvo? Ja pozivam Allahu, to im reci. Imajući jasne dokaze, da se jasno vidi, da se prepozna, da se s tim putem ne smije bježati. Sa sunetom se ne smiješ krit, ne smiješ mudrovat, ne smiješ biti kukavica. Kažeš tagutu, ti si tagut tako? Ti si čavlj. Sve su vjere neispravne. I batilo se mi slava. To je poslanikov put. On je ovo morao, braćo, reći. Mo, naređeno mu da ovo kaže i da uradi. I da primijeni. Svatate? <laughs> I kaže, dalje Allah, tebara kvitala, Adamu ilallah, ja pozivam Allahu, ala basire, imajući jasne dokaze. Ena, ja i svaki onaj koji me slijedi. Vam <laughs> Gledajte ovo. Moraš imat jasan dokaz, jer to je šta? Naredba. Jer je ovaj put jasan, ala basire, jasno se vidi. Ja, kaže, i svaki onaj koji me slijedi. Mora, šta? Reći, Ovo je put taj. Ja pozivam Allahu. Imam dokaze za ovo što radim. Jasne dokaze. Je tako? E zašto vraću ovo? Zato što ovaj menheđ i ovaj put jedan jedini vodi Allahu. Ovdje se ne radi o kockanju, nego radi se o džennetu. Ovo nisu igre. Radi se o vječnosti dženneta ili džehennema. Je tako? Pa je priprema za susret sa Allahom. Gdje, braćo? Ovde. Ovde se spremamo, tako? Nemaš više, kad umreš tebe, onda spremaju. Ti više nemaš spreme nikakve. Ti se već počinješ raspadat. Osim ako nisi negdje u Siriji ili u Iraku, Afganistanu, pa te metak pogodio čelo i budeš od onih koji se ne raspadaju. Allah volim da svi budemo takvi. Amin. Čita budeš. Onako kako se spremio, toliki si je kino mišao, tako si čusto krenuo, Allah te ostavio čitavog. Toliko te približio sebi, pa nije dao zemlji na jedi, ovo nemoj jesti. Jer ne priliči ti da diraš ovo. Ovo je moj rob. Ovo je moj svjedok. Ne smiješ ga pipnuti. On će ovakav biti proživljen. Sa rupom na čelu. I naredi krv mora mirisati. Vidi ove pripreme za susret sa Allahom. Allahu akbar. Gledajte ove pripreme. Znajte dobro kada Allah te barek u tala, kad se rode u umetu, ljudi koji su spremni na ovo, Allah dadne džihad. Allah ga dadne. Jer kako će biti šehida ako nema borbe? A oni su se za ovo pripremili, ne tako? Kaže Rasul Ali Selatu Wasalam, govoreći nama o svojoj pripremi za onaj svijet. Kaže, poželim, kaže, da bude, da se vratim na dnjavog, pa da budem ubijen. <laughs> pa opet, kaže, dva, pa tri put. Kaže, naš poslanik, ovo je njegova priprema. A mi se moramo pripremati onako kako se on pripremio. Je tako? Za susret sa jednim jedinim gospodarom. Jedinim mogućim putem. I vidite, danas u čitavom svijetu, kako Allah te barke otala priprema svoje robove za pobjedu. Tako? I priprema je krenula. Ovo se više ne može zaustaviti. Tako mi je Allah vraća. Ovo se više ne zaustavlja. Pogledajte šta, je se, šta se dešava u čitavom svijetu. Hapse se muslimani ubijaju, koju, siluju, pale. Ovo jednako ide. Zašto? priprema Allah robove svoje za pobjedu. Zato što ostaju oni iza ovih koji su ubijeni, zaklani, silovani, ostaju i dalje oni šta koji će, koji će se osvetiti. Borite se, kažu više mi, Allah će i vaši, šta? Rukama kazni. Allah, zato Allah i ostavlja robove. Dok oni budu stjeli kad ne budemo mi htjeli, doveće Allah drugi. E tak? će sigurno. Ja je ulazi na amen, ovi koji vjerujete. Ili ovi, o, ovi, Marta Deminko, ovi koji ste otpali od vjere, koji otpadnete. Pa kaže, Allah će sigurno dovesti one koje on voli Prvo prvom i koji njega voli. Pa i opisuje prema vjernicima milostivi, prema rećima ponositi. Ponositi. Da ponosno kažeš ja sam musliman, evropski nisam, zapadni mani slučajno, Allahov musliman, a po mjeri nikoga neće biti niči. Hoću da se, da je sa mnom zadovoljan moj gospodar. I šta me briga šta kažu svi na svijetu. Hoće da me moj gospodar voli. I tražim po pijaci i po trgovinama dženneta i džihada. Ima li gdje kako mjesto za mene da mu se što više približi? Tako? Ja nisam pojačao ništa. Do mene nije. Pa braćo moja, Gledajte ovaj život na ovom dunjalku. Sam je samo priprema za onaj svi. Ovo najvežbiljnije morate shvatiti. Šta ti koristi milijarda eura u kaburu? A zamisli tu milijardu da si dao Allahu. Šta ti koristi auto i njive i fabrike? Ako i nisi dao, uložio. Samo pametan ulaže. To tako? Ko je siguran u nadoknadu, on ne škrtari u davanju. <laughs> je tako? Ko je siguran da će dobit, ljudi danas igraju loto. Je tako? Pa dobili ne dobili. A šta misliš da svaki put mjesto listića dadnu Allahu? Pol marke, pol marke. Šta ima veze? Nije Nije sramota. Onaj ko ima marku, on dadne sav metak. Zato što želi susret sa Allahom te bareke Pa kad vam se ubrzaju ovi putevi, znajte dobro da šta? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا One koji budu meni krenuli, radi mene se borili, ja ću putevima koji meni vodi u put. Nemojte sad da vas ovdje zbuni putevi množina. Otko sad putevi, malo prije kažeš jednina. Ovi putevi su, na primjer, put džihada, put sadake, put namaza, put na file, put, to su putevi svi, ali na, na jedno. M17 i oni svi idu tu. Zato više mi kaže, ko bude krenuo prema meni, ja ću ga pozvat sebi. Ja ću ga uputit putevima, koji meni vode. Pa pogledajte danas, nema sumnje nikakve da su najbolji putevi, putevi džihada. Kaže poslanje sa Veselem, da je ovo vrhunac slava. <laughs> Krv. On je vrhunac šehadeta. I vi vidite, Wallahi neku noć sam gledao da mi je neko dao sliku brata, rekao bi ja bi ga ubjeđivo danima i satima da je taj čovjek nije mrtav, nemoguće biti. Ja ljepšeg šehida u životu nisam vidio. Jedan, dva, tri, četiri, pet, na desetine njih. Kud su krenuli? Svom gospodaru. Gledaj kako je Allah lijepo odjenuo. Lijepim licima. Usijanim. Da se krv uzmiriše. Vade neki dan iz kabora u Siriji dvojicu. Ko sad da se preselili? Rane cure. Braćo, ovo su ozbiljne stvari. Ovo su ogromne stvari. Ma radi ovog trebamo glave držati. Znate koliko visoko? Ma ko natronkin dimljak. Radi ovo. Bo dajte nam čafirske mrtvace da ih vidimo. Bo. Daj da njih vidimo. Pa šta nam treba? Znate koji su to jekiri, braćo? Koji su to Allahovi znakovi da, si ti, da ti danas vidiš šehida? Izvadi ga iz zemlje, on čita. Ruka topla, vruća, krv ide, miriše. Islam. Allah daje znakove, povećavaju se jekini onima koji su bili kraj tog vrata šehida. ste kako je njima. Sa njima sjedi u 24 sata, zikrili zajedno, jeli zajedno, pili zajedno, klanjali zajedno, borili se zajedno, on njima preselio. I oni ga gledaju sad, on im se smije. Kaže, najselama, gotovo. Ja više nemam briga. Moje su brige završile. Ja sam se pripremao za susret sa Allahom. Evo sad, toliko mi je lijepo. Evo gledajte, vi mislite, ja sam mrtava, nisam, ja se smijem. I ne resite za one koji su na Allahov putu pogledali da su šta? Mrtvi, kaže Allah, ne, ne, ne. Oni su živi i u izobilju. A kad Allah kaže u izobilju, nije toliko mi. Znači, imaju šta hoće. Je tako? Jedan babo da sahaba radi Allahu anhuma anhum, jer se kaže preselio je pa je se Džabir ibn Abdullah zaplako za babo, kad njemu postane sve, zašto plaćeš? Što plaćeš, kaže. Znaš li da je tvoj babo, da je tvoj otac, tvoj babo Mujahid, upravo sad razgovaru sa Allahom od Keotala. Da ga Allah pita robe, a prije toga je uputio Allahom dovu. Gospodaru moj, uzmi danas moje krvi koliko hoćeš. I kaže sad je Allah sa njim razgovaro i pita ga, reci šta hoćeš. Kaže, hoću da se vratim ponovo na njalka, da opet uzmem sablju. Nema, kaže, vraćanja više, gotovo. Pa mu kaže, poslije sad je sa tvoj, Allah sa tvojim babom razgovarao. Braćo moja, ko se pripremi za susret sa Allahom, koliko spremu napraviš, tako ćeš završiti. Allah je pravedan. Neće te nepravedno ostaviti mene i tebe da nismo šehid. Ne. Je tako? Da smo se dovoljno pripremili, uzobi nas. Osim oni koji su šta? Spriječeni. Jer ih kaže Allah te var tala kad su kad posle sam krenuo u džihad, pa nije imao da dadne. A oni nisu imali, kaže ostali su suzni oči. Nisu imali šta da ponesu, <laughs> nemaju ništa. Nemaju ništa. I njima kaže ide nagrada ko što imamo. Da tako? Pa i ovi što nisu imali ništa, šta je, gledajte opet. Opet su se pripremili za susret sa Allahom, a ništa nemaju. Može li čovjek nemat ništa, a pripremat se? Može. Ima to ogromne nagrade. I to ogromne nagrade. Je tako? Zašto Resul Ali Sad Veselam postiće svoje ashabe kad im spominje bici na bedru? Kad su se poredale ljudine. I poslani sam sve naređuje i kaže neka niko ništa ne radi dok ja ne radim. Tišina. Tišina čista tišina nastala. I onda im kaže, hajte u džennet. <laughs> Ovo je ono što sam ja vas podučavao 13, 14, ne znam koliko godina. To je ono. Znači sad nema više fe, gotovo. Kakve mesele? Pa šta ćemo, kako ćemo? Tad u tim momentima čim se zapitaš gotovo je, sad si već u drugom hukmu. Malo se pomunavčio. Nema sad. Poslanik se kaže, krenite u džennet. Tako? E. Zašto? Zašto im kaže tako? Zato što su bili spremni za susret sa Allahom. Pa je, braćo moja, najvažnija torba naša danas ovdje na ovom svijetu, na ovom pojavnom dunjalku, jeste sprema za susret sa Allahom. Evo sada svako od nas se zapita i da kaže da te pitam bil sad volio umri? Jesi spreman da staneš pred gospodara svih svjetova i da polažiš aču? Jesi spreman? A kažeš jesam debelo si hrabar. Ako kažeš nisam opet si hrabar. E tako? A gledajte, braću. Svako od nas će udahnut zadnji put ovog zraka ovdje. Kad će to biti, ne znam. Zato je priprema za susret sa Allahom nešto što nam mora biti u vrhu naših života da grabite gdje god šta možete zaraditi. Da imate sebi zalog. I morate imati visoke ambicije. Zašto, braćo moja, zašto vam ovo govorim? Zato što odakle, odakle dolaze visoke ambicije. Kad čovjek ima visoke ambicije, pojasnit ćemo kasnije, to je rezultat njegovog ispravnog nijeta. Zato u razgovoru kad sa šehovima razgovarate nešto, pa kad kažeš jednu reč, dvi, on odmah konta koliko je sati kod tebe. Znači, visoka ambicija je šta? Jel Rasul Ali Sato Selam ashave posticu na pesimizam ili im je, im je govorio optimističkim govorom uvijek. Uvijek optimizam. Osvojit ćete, kaže, Perziju. Osvojit ćete Vizantiju. Allahu akve, pa na hendek udari. Sjevni kamen. Obećan vam je džennet, uradite to, to, to, to, sve sami optimizam. Zašto? Zbog ispravnog nijeta kad čovjek iskreno nije ti i vi ćete čut kad čujete čovjeka ili šija ili ne znam skupinu ljudi kažu ne ne mi nećemo ovo stati i planiramo da imamo svoj državu ne svoj Allahov hoćemo šerijat mi zato živimo a tako mi zato treba da spavamo da umrimo da zato braćo, to je naš život. Reci, obredi moj opet naredba. Kul. I moj život i smrt. I obredi moj, sve pripada lillahi rabbil alamin. Gospodar svi svjetova. Sve pripada njemu. Kakvi zakoni osim Allahovu? Nema tu ništa. To ne po, ništa ne postoji, jel ne? <laughs> Uopšte ne raspravljamo o tome. Jer nas uopšte, ne, to nije naš put. Je tako? A ovo je naša priprema za susret sa Allahom. Nikad, i pogledajte šta je se munavcima dešavalo. Čim bi počeli tražiti ispirke, aj nama su, nemoj nas voditi u borbu po ovakvoj vrećini treba da bude hladovina, jel ne? Kišobran da se nosi. Da imamo fine rove, da bude sve potama. Pa su rekli drugi nama su, kaže, rumkinje. One su nam, kaže, fitna, žene one njihove. Jel ne? Vidi munira. Žene su nam, kaže, fitna, pa Allah objavi, ajde, ela fil fitneti sakatu sad ste pali. Pali ste na iskušenje. Džihad je iskušenje. Pa tako? Kao što je danas mnogim dajama, šehovima, alimima iskušenje Sirija. Ne možeš otići. Slažem se. Ne daju ti da prođe granicu. Dobro. Imaš li usta? Imaš li usta? Tamo je džihad. Pa ako te neću slat da ideš u džihad, kuda te onda šalje, šta ću ovdje ja? <laughs> Istirajte me onda. Šta možda tkaj mediji u Siriji, jel? Tamo su najbolji ljudi iz umeta. Braćo moja, ba. najbolji ljudi iz umeta su tamo. Pa ko to onda da te šaljem ako ne šta? <laughs> Kuda ideš? Penzir, na gradilište, u njivu. Kakva njiva bila? Kakve njive i trga, kakve žene? Allah poziva i naše je samo da kao da obznanimo poziv. Danas, hvala Allahu, sam gledao lično šeha Gunemana, Allah ga sačuvao svakog zla. Znači, video materijal šeha Guneman poziva sve na džihad Siriju. I kaže da se tamo braća Sirici bore protiv mušrika. Šija, tako Allah i ubio i prokljel. Mi prenosimo fetve. Hvala Allahu, bu, vidite ovo, Priprema Allah robove za pobjedu. Jer kad progovori Guneman, Guneman je Guneman, <laughs> nema tu sumnje. Vidite mi da ovo, do prije dvije, tri godine ovih fetvi nije bilo. Gledaj sad, šta je? Polahko se u umetu, jel tako, srca spajaju, I vri ono što treba da provri. I ono iz prsa da izide. Cijena je skupa. A neke. I džennet je. <laughs> Tako. Nije nije Boga ni jeste. Valja radit. I opet ne može za radit. Tako. Allah te barke tala objavio. Aj. Kada su asabi pitali Allaho poslaniće. Reci nam dijelo. Gledajte kod njih pitanja kaže, dijelo koji će nas najviše približiti Allah. Fala ovdje, ovdje, ajde, jel zemlje amanu, Allah ti djari, te tuđi kumina, kaže uzvišeni, ovi koji vjerite, hoćete li da vam ukažem? Pitali ste, sad ću vam ja reći. Pazite, povod objavi ajeta taj, bilo da su asabi pitali, Allaho će, reci nam nešto što nas najviše približava Allahu. I Allah kaže, još da vam kaže, reću vam, borite se na Allahovom putu, <laughs> životima svojim i mjecima svojim. To je Allahu najdraže. A ono što je Allahu najdraže svakom čovjeku daje šelije vađi da objasni ljudima. Je tako? Da je Allahu najdraži rob nakon poslanika, ko? Šehid. Nije šehid futbal. <laughs> ne, to je... Pala objavi ovaj jaj. Hoćete da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti patnje nesnosni. Borite se na Allahovu putu. Nikad nećete naći u ajetu kad je borba u pitanju, ili ove dvije stvari, kad treba dati život i, bor, i, i, i metak, da je prvo život pa i metak, ne, prvo i metak. Borite se na Allahom put, gledaj, borite se i mecima svojim, pa onda životima svojim. Prvo, zašto? Pa ne možeš umrijeti pa da mrtav, ako je prvo život, kako ćeš dati? Prvo moraš dati. Pa onda život ide. Se kaže Osman ibn Afan, kada je Resul Alisat Islam tražio za džihad, ko će opremiti vojsku, kaže ja. 300 deva natovareni. Kažu, kad je on skrenuo karavan i da se dijeli, da je se, kaže, digla prašna i tresla se zemlja od konvoja, kad je došao. Osman je osman. <laughs> Gledajte kako su se oni pripremali za susret sa Allahom. Sav život naš, braćo moja, mora biti pripreman sav život mora biti priprema kada dođeš na sudnji dan i sa svojim gospodarom se sretneš i bi volio da uđeš pravo. Da tako? Bez polaganja računa. Amin. Amin. Pa Allah te bar kvetala, braćo moja, zato nas je uputio i hvala mu što nas je uputio zaista mu neizmjerna hvala. Pa nas uputi i onda kad mi hoćemo, pa tako zbog našeg nijeta, onda nas on uputi na dijela koja nas približavaju njemu. Zapamtite dobro ovo. Čim nanijetiš nešto drugo mimo upute, Allah će te tome prepustiti i odmah će se na te vidjeti. Tako? Zašto? Šta je dokaz? Zato što Allah te var tala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كان مشركون أني بوصل بوصنيك سوبتو سيسبران ويرون دابي يشتا وزدقو توت يدوكس Allah شه svoju vjeru uzdignit ولو كان المشركون ako ti budeš peljao ti neš biti uzdignut ostaćeš tapka to mjesto zato musliman treba biti ponosan sretan što ga je Allah te bar katala uputio. Da kad god osjeti da ima nešto da ugrabi od hajra on prvi. Ovo je sunet ashaba Allahova poslanika ali salatu wasalam. Radi Allahu anhum wa radu anhum. Allah njima zadovoljan, a i oni njime. Njihova pitanja su bila šta trebam uraditi. Allah poslaniće, kaže, asabu vici, šta dobijemo ako poginemo? Kaže džennet. Subhanallah i obihamni, pogledajte, braćo moja, znači ovo je pitanje u bitke. Zna sad, ali on hoće, ima neka garancija da mu, je, da mu se kaže, razumijete šta govori? On vjeruje da je to džennet. Allah poslaniće, sad ako šta dobijem, kaj džennet? kakve hurme. Ko će hurme jest? Tri hurme da pojedeš treba ti. Aj na ovom sancima, 10 sekundi mi to spucam, sad pa sad. Tri hurme. Nije rekao, odu da spakujem ženu, da pričujem, da djeca imaju za mene kad umrem, nek imaju šta jesti, pit, da im ostaje njiva i kuća. Šta ti je, bolje? Pa zda nije bolje da im babo dođe na sudnji dan sa desne strane Arša i kaže, ovo čeljadi moja. Pa oni nešto malo ko zgriješli, on zamoli, Allah, gospodaru moj, no su moja djeca, dozvoli mi da... Hajte djeca, hajde kod babe, hajde vidite ove kući, sad ćete vidjeti šta je babo dobio. Blago porodici koja ima šehida. Blago porodici koja ima šehida, braćo moja. Ajde, kaže, da vidite šta mi je gospodar pripremio. Kuće. To su posebne odaje. Da tako? Zašto? Zato što je Allah pripremio džennet za one kojima je objavio objavu koju ako budu slijedili je njihova priprema za taj džennet pripremio. Pripremio za one koji se Allaha boje. Ali nikog osim Allaha. Zato je, braćo moja, plod imana i takvaluka, plod imana i teuhida, ovaj šehadet daje svoje plodove. Nemojte zaboraviti. Ako si mrzovoljan, nešto nije u redu. Ako ti sve nešto naopako ide, sve, sve ti teško i namaz, i nešto nije u redu. Zašto? Pa nije valjda da tevhid i da iman, kod tebe, da te taj iman i tevhid tjera da ti se sad bacaš u neznađe, bez nam ništa ne ide. Nije u redu nešto. Ovaj iman puni srca, on puni vene, ovaj tevhid, ovaj šehadet, toliko, toliko utiče na čovjeka, da čovjek na kraju kaže, ej, da mi je daš život za ovo, Allah, Razumijete? Znači, koja je razlika? Znači, ako čovjek u pripremu za susret sa Allahom te barka tala sve više radi i sve mu je draži i sve više ima snage i hoće još, to je znak njegovog ispravnog nijeta. I znak svjesnosti jakina susreta sa Allahom. Pa da mala kaže, radio sto, radio sto, radio sto, radio sto. Robe moj, ja te danas uvodim u džene. Uđi. Je tako? I ne treba zaboraviti. Nema grijeha, braćo moja, koji Allah neće oprostak se rob za njega pokaj. Nema. Pa je i ovo naše griješenje koga mora bi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džemat njegov džemat pa gledajte kakvi je problema bilo danas se oči kaže da ima slogi da budemo svi zajedno da Halo. Šta je sve u njegovom džematu bilo? U poslanikom stalovi Pa su se oni pripremali opet šta je svojim kajanjem? Svojom teobom? Oprosti mi gospodar moj, neću više. Pa i ovo priprema za susret sa Allahom. Je tako? Od plodova imana jeste, braće moja, i takvaluk, a on je znači bogobojaznost kad dolazi kod čovjeka bogobojaznost ona, ona je plod oslovca na Allaha tad dolazi bogobojaznost znači ona je plod oslovca na Allaha kad je čovjek ispravno se oslonio na Allah te barke otala nagrada za to je tevekul to jest bogobojaznost sigurno I nema nikakve sumnje. Kako Allah te bar kao tala kaže Elej se Allahu bi kafi nabde. A zar Allah nije dovoljan robu svom? <laughs> Gledajte što Allah objavlje. Zar ti ja nisam dovoljan robe moj? Pa zar ne vidiš oko sebe da sam ja sve stvorio?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 Od Allahovi neprijatelja tražite pomoć za njegovu vjeru, vidi budalešćine. Vraćam. <laughs> Volem tardan kelehude, volem nasara. Allah kaže, neće oni biti zadovoljni vama nikad. Dok ne budete oni. A vi od njih tražite pomoć. Zar je to priprema za susret sa Allahom? Da te Allah pita, robe moj, Bio si u iskušenju tad i tad, tu i tu. Šta si uradio? Pa ja sam otišao kodovi, kodoni, da se skloni. Pa zar nisi znao da te ja vidim? Zar si zaboravio da ja sve čujem? Zar si mislio da sam ja nejak? Pa si pobjegao njima. Pobjegao si mojim stvorenjima, a oni sami trebaju pomoći. Što se nisi obratio meni? Što nisi zatražio utočište kod mene, našao bi da će ti pomoći. Pa danas, braća moja, u ovoj pripremi za susred sa Allahom, u čitavom svijetu, svi su ustali na nas samo radi ovog. Jer smo počeli da se pripremamo za susret sa Allahom Azeveđanom. U tim pripremama počeli smo, hvala Allahu i umet muslimani, su počeli da otkazuju svoje dojučerašnje saradnike. E tako, i pomagače. Ne traže od njih pomoć. Čim su im otkazali poslušnost, Allah je uzdigo i dao im pomoć. Skupina muđahidena, muđahida u Siriji, izađe, nemaju ništa od naoružanja, sad imaju tenkove, avione, puške, muni, sve imaju. A nemamo fabrike ni jedne za proizvodnju šibica, kamo nešto drugo. Je Allah obećao pomoć? Jest. Je li pomogao? Jest. Ti ište na, samo ustajte džihad, Sirija. Ima da se nagledate. Da se nagledate dokaza jasni da nakon iskušenja dolazi slast, mora doći. Oni su 20-30 godina bili pod tiranijom pasa, murteda, munafika, taguta. I za, u zatvorima su truli. Samo je Saddam Hussein ubio 100.000 muđahida na jednom mjestu. Allah mu džahennem pripremio. Bešer Lasa da ne govori, pas. Ali evo, vojska koja nije imala ništa, je bila Allahova vojska iako nisu imali ništa. Je tako? Ništa nisu imali. Za samo godinu dana Allah ih je opremio. Dao im. Obaraju njihove helikoptere, ruše tenkove. Potopljavaju. Kako? Zato što Allah neće dozvoliti da ova vjera bude pogažena. Da, jer kad bi stalo ova vjera, mi ćemo gubiti ratove. Nema sumnje. Nekad oni, nekad mi ali je islam uvijek gore. Jer Allah neće dozvoliti da islam se tako, jer bi onda ljudi rekli kakva je to vjera, ona uvijek poražena. Međutim, danas, dok su s jedne strane jedni se pripremali za kufr, ovi muđahidi koji su izašli u Siriji iz zatvora, su izašli vjerujući da će Allah šta pomoći. I dobili su ono što su tražili. I oni što su u zatvorima preselili, I oni su dobri što stražili. Ništa nisu izgubili. Ovo je, braćo moja, veliki ibret. Zato se pripremajte za susret sa Allahom. Ako požurite s pripremom, spremite svoja prsa, Allah će vas uzeti. Nećete Allah ražalostiti. Ti hoćeš da budeš šehid, uzeti ćete te gospodar. Pravedan. Jer on šehida najviše voli. <laughs> Tako? A kad ga voli, onda hoće da ga uzme sebi. Tako? Sabor je, braćo moja, u pripremi za susret sa Allahom, on dolazi kao plod besireta. Da čovjek jasno razlikuje ono što je zlo i ono što je dobro. Isto ga proizilazi sabor. Sve ove vlade u čitavom svijetu, kad smo govorili do prije jedno tri godine, kad su išle one mesele, tekfira, kufra, i mana, pa kad mnogi, ne mnogi, 99% njih nisu dali da kažemo da je Bešer Lasa šta? Tagun. Da je Sada Hussein to što je on, ono, ne ne kaže. Ja sam ga, kaže, vidio da klanja. Pa pogledajte danas. Pogledajte danas, braće moje. Sve do jedan, samo se nižu jedan po jedan. I pokazuju taj svoj islam. Jasno kažu da nisu za to. Ubijaju, muče, siluju, pali, šta sve ne rade. Čemu muslimanima? Zar može musliman, a ovo je bilo na internetu, možda ste gledali, kad je grupa šija mladu muslimanku ufatili, silovali je i ostavili je na, cestu, na sredinu ceste, da je šta? Između dvije borbene linije, ranjeno, ubili joj dijete, da bi ovi mogli, ne bili neko iz odmuđajda krenuo da je oslobodi. Jeste gledali to? Niste gledali ovo? Jesam ne. To je scena od koje se čovjek uježi koža. I četvorca, braće, jednog smo vidjeli, vidio si, ljudina. Svjesno ide u smrt, ono je, ko je bio u ratu znao, da izvuče sestru. Šta ga je motivisalo da tako uradi? Šta je ga motivisalo ako nije Islam, Allahu akbar? svjesno u smrti ide. Allah opisuje, vallahi, sjetio sam se, ajde. Kada opisuje asabe, iće, kaže, u smrti kao što bujice ide u podnožje brda. Ako niste gledali, pogledajte to obavezno. Ide brat svjesno u smrt. Allaha molim da ga proživi kao šehida. Allaha molim da ga proživi kao šehida. Ide njega i on u trojicu spokušao. Zato glave gore šta je, kaže, vi, vi niste u Siriju, jesmo. Jesam ja u Siriju, ja jesam. Uz muđahide Siri, dovama njihovim, kako god da im mogneš pomoći, ja bi pomogu. To je sramota? Nije sramota. Muslimani su jedno tijelo. Kaže poslani Slavi Sve. Kada oboli jedan organ, sve boli. Pa i ovo dio naše pripreme. Allah te var te Allah kaže, robe moj, bio sam bolestan, što me nisi obišao? Gospodaro moj, kako? Da pa kaže, bio je moj, jedan moj rob, da tako, da si došao, kaže, našao bi me tam. Našao bi me tam, kod bolestnog roba. A šta misliš? Kada stanovnici jednog grada pozivaju da se dođe pomoć, pa kažu, gospodaru našu, podar nam zaštitnika, onoga koji će nas štititi. Od naroda koji nam zulom čini. Tako, pozivaju. Zato, braćo moja i sestre, pazite da ne omaknete na ovoj pripremi. Nifak pukne za sekundu u čovjeku. Mi nećemo biti kukavice. Ne možemo otići, možemo pričati. Ne može, možemo se pripremati. Pripremajmo svoje duše za džennet. Pripremajte svoje duše za onaj svijet. Koliko budu čiste i spremne, toliko će i Allah prihvatiti sebi. On je pravedan. Kaže zvišeni, a ti, ja i vel nafsulu inne, a ti, o dušo smirena, uđi među robove moje uđi i uđi u džennet moj a ti o dušo koja smirena <laughs> zato sam rekao gledali ste šehida on se smije smiren a me tak ga pogodio čelo o samo imao islam <laughs> on miran samo te gleda i smije se Allahu ekber smiren Zato što tevhid i priprema za onaj svijet, ako je ispravna, ona ti nudi smirenost. Ona te motiviše da radiš. Ona te tjera da dijeliš. Ona te tjera da saburaš. Ona te tjera na tevekov. Ona te tjera da doviš. Ona te tjera da se boriš makar bio sam. Šta? Nada za ovaj svijet. Zato su visoke ambicije, braćo moja, kod poslanika Ali Sato Islam, bile i tekako izražene. Sam kad je bio kod Kjabi, znali su mušici šta on radi. Sam bio, a nastavio sa misijom. Sam bio. On nije znao šta će biti u gajbi. Pa je nastavio i Allah mu dao da dođe u Meku pobjedonosno sa svojih desetine hiljada sahaba samo tekvirima. Opasani sabljama, rapovima, puškama, tenkovima. Naš, Allaho poslani, Mujahid, Jodina, tu je Omer, tu je Abu Bekir, Abdurrahman Vaf, Khaled ibn Walid, sve ljudina do ljudini. Sve ljudina do ljudini. Pripremljeni za onaj svijet. Zato im niko i nije mogao ništa. Jer mi i oni kad se borimo, ja hoću smrt, a ti život. Ti hoćeš da se vratiš svojoj vomenu, svojoj ženi, kamin, plata te čeka, na tvoj konto dolaze tebi, daj da živiš. A ja neću. <laughs> ja hoću da prođem kroz tebe. Idem s ovom gospodaru. Ja sam se zato pripremio. Nisam se pripremio da bježim. Ožudim, žurim da se sretim sa svim gospodarom. I čim me pogodiš, ako me pogodiš, ja dobio što sam tražio. Eto tebi ti nalog, <laughs> što će Allah sve smrt i srušiti i zapal i uništiti. I u prah pepeo pretvoriti. A ja sam se primao, pripremao za ovaj svijet. Šta kaže nevjeriku džahenemu? Kamo sreće da sam se šta? Za ovaj dan spremao. Kalu rabbena. Emete nasne tini. Va ahijete nasne tini. Fa'terefna bi Gospodar naš dva puta si nas usmrtio, dva puta oživio. Fehel, fehel ila ruđi min sebin. Ima li ikakav put da se izađe? Govorit će Džehennemlje. Opet spominju šta? Jedan put. Ima li da izađe kad nekad? Kaže uzvišeni će reći nikad. Zalikum bi ennehu i da duje Allahu vahdavu kefartum. Kaže, kad ste zaboravili ste, kaže na mene kad ste pozivi, bili pozivani i pozivani ste da vjerujete u Allaha jednog jedinog i ste zavjerovali. Ništa mi ne govorite. Ostajete vječno. Pa će se kajat što se nisu šta. Osnova njihovo kajanja u džehennemu je, braća moja, jest što se nisu pripremali za onaj susret. Osnova njihova kajanja kamo sreće da sam se, kaže, za ovaj dan pripremu. Zato, braćo moje i sestre, posjećam sebe i vas na sustret sa našim gospodarom. Posjećam vas na takvalk, na bogobojaznost, da imate visoke ambicije. Posjećam vas na rad za Allahu vjeru. Nemojte stajati. Iako se zamorite, ima brat do tebe, pogledaj u njega, ko on više je zategu, za njim. Nemoj da ti bude krivo. Što ima neko što ide više, ali nek ti on bude, hodi malo da uz da se malo zakači. Radite za onaj svijet. Na ovom se ponašajte kao stranci. Malo ćete biti, budite sigurni. Samo malo, kalira. Idite s ovog svijeta, ostavit ćete sve. Spremajte kofer. Na put sa kojeg više nema povratka spremajte deftere. Dobro, razmislite o svojim knjigama koje, ste, koje su meleci pisali. Još smo tu na Dunjalku. Ima li nešto što bi volili da melek, da se to izbriše? Još smo ovdje. Radite na tome. Odgajajte svoje žene. Da one odgajaju i rađaju muđahide. Ovoj vjeri trebaju riđalun. Trebaju ljudine. Trebaju ljudine. Nema petljanja polo vjeri. Islam kad se uzme i uđe, mora se ući. Kako? Potpuno. Kad jednom potpišeš ugovor, nema to više raskidanja. Idem do kraja. Sve dok mi smrt ne dođe. Odgajajte svoju djecu. Radite za Allahovu vjeru. Kad vam ovaj džamija bude gotova, inša Allah. A svi ćemo se potruti, a i vi, da ju date pravo koje joj pripada. Da dobije mjesto koje joj pripada. Allah te barke od tala čuva ovu davu i ne daje. Samo zato što mi to hoćemo još. I gledajte, išli smo, idemo, sve dokle hoćemo da idemo, dokle smo išli. Ako dalje nećemo, odmah stane. Ne, ne, mi hoćemo još. <laughs> Tako oni, hoćemo mi još. Džamija je samo da ne puši, da nema vjetra, tako, da ne kisne, to je samo sredstvo. I to nama ti. A hoćemo mi još, kako mora džamija, hoćemo mi da imamo malo više. 300.000 duluma, milion duluma, 3 miliona duluma. Sve Hoćemo. da pa uzdižemo Allahovu riječ na zemlji, zato smo stvoreni. I da na toj uzdizanje riječi njegove, da tako umirimo, živimo, starimo i mirimo, jedimo, pijemo i spavamo, sve. Sve pripada samo Allah. tako? Sve. Molim Allaha te barake o ta'ala da ove riječi budu otkoristi ime nivama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne džihad i muđahide. Allaha molim da pomogne našu braću u Siriji. Amin. Allah molim da pomogne našu braću Siriju. Amin. Allah molim da pomogne našu braću Siriju. Amin. Molim Allaha te bareke taala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Amin. Allah molim da naoruža mujahide. Amin. Da naoruža mujahide imanom i oružjem. Amin. Allah te bareke taala molim da ponizi, ponizi kufr nevjerike. Amin. Allah molim da uništi Bešara Lasada. Amin. Da uništi njegovu vojsku. Amin. Rukama mujahida. Amin. Molim Allaha te bareke taala da oslobodi muslimane i muslimanke iz zatvora. Amin. Da skli, skine sve ta gute sa vlasti. Amin. Allah molim da ubrza njihovu propast. Amin. Molim Allah te barke o tala da naredi vjetru, da guta njihove ratne avione. Amin. Da naredi moru da guta njihove ratne brodove. Amin. Allah molim da ciljeve muđahida učini plodonosnim. Allah molim da njihove rakete pogađaju tamo gdje su nevjernici najžešći. Molim Allah te barke utala da obskrbi muđahide, da obskrbi braću u Siriji, da ih pomogne, da zaliječi njihove rane, da sve one koji su preselili da ih uzme kao šehide, da olakša njihovim porodicama, njihovoj djeci. Allah molim da ih učini ponosom umeta. Allah te bar kretala molim da nas stavi njihove redove. Allah molim da stavi nas u njihove redove. Allah te bar kretala molim da uzdigne džihad i muđahide, da uzvi si islam i muslimane. Amin. Allaha te barek i molim da uništi Ameriku, da uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Amin. Molim Allaha te barek i da uništi židove, da uništi židove, da dočekamo dan kada će drlje kamenje govoriti o muđahide, evo židova dođi ubi ga. Amin. Molim Allaha te barek i da ovo dočekamo. Amin. Molim Allaha te barek i da ponizi kufr nevjerike. da uzdigne islam i muslimane. Amin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ulemu da nam podari daje koji će povesti džihad na Allahov put. Molimo Allah te barke od tala da uzvisi islam i muslimane, a da ponizi kufr nevjerike. Allah molim da nam oprosti naše grehe i sramote pokrije, da sjedili srca muslimana. A rekao vam, molim Allah da oprosti imen imama, alhamdulillahi, rabbil alamin, subhanik, Allahume, bihamdik, ašadu ila ila, ta stakvarka, ta obolik. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.